الحمد لله رب العالمين <laughs> والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليم كثيرا زاهو لبريباد الله جل شانه لدنسي مسلوات سلام لبستنيق الله وبستنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاج أزيشني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفيكم بيرو يتأل Bojite se Allah djelašanu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Za Allah subhanahu wa ta'ala pomoć nastavljamo sa našim tumačenjem, sa našim druženjem, sa surom El-Kahf. Ovo je tačnije naše šesto predavanje u kojem se družimo sa uzvišenim ajetima iz ove uzvišene kuranske sure. Rekli smo da kada u pitanju ovo kazivanje, a to je kazivanje o mladićima iz pećine, da nam je Allah subhanahu wa ta'ala na početku ove kuranske sure nakon uvoda spomenuo u nekoliko kuranske ajeta, u tri, i četiri ajeta, uopšte o ovom kazivanju. I rekao je da sto bili mladići koji se sklonili u pećinu i tako dalje. Međutim, onda nam je Allah subhanahu wa ta'ala također rekao kako je Allah subhanahu wa ta'ala uspavao. Kako im je tačnije rečeno začepio njihove uši. Garabnja ala adanihim. Znači kako im je začepio njihove uši. To jeste, toliko su, zato što su njihove uši bile začepljene, zašto, zato što ništa nije moglo da dođe do njihovi ušiju, zato su toliko dugo ostali u snu. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže, zatim smo i proživjeli. To jeste, zatim smo i probudili. probudili. Da bi vidjeli koja će od dvije skupine ispravnije procijenti koliko su oni ostali. Posle toga dolaze kuranske ajete u kojima Allah subhanahu wa ta'ala ta detaljnije pojašnjava ovo kazivanje. Pa nam između ostalog i pojašnjava kako su se razišli. Ovdje je prethodno rečeno da bi vidjeli koja će od dvije skupine ispravnije procijenti koliko su dugo ostali. Kao što kaže jedan broj mu fesira, ni jedna ni druga skupina nije znala koliko su ostali. Nego Allah subhanahu wa ta'ala posle toga rekao koliko su ostali. Jer i sami oni kada se probudili, rekli su koliko smo ostali. Jauman au ba'da jauman. Da smo ostali jedan dan ili dio dan. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, poslije toga وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ سِنِينَ Oni su pečeni ostali 300 godina i dodaj devet. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ostali su pečeni 300 godina i dodaj devet godina. 300 godina kada računaš po mjesečevom kalendaru i 309 e, po sunčevom, a 309 kada se računa prema mjesečevom kalendaru. Znači pogledajte te preciznosti kako nam Allah subhanahu wa ta'ala daje do znanja da je ova knjiga od Allah subhanahu wa ta'ala. Draga braćo, zadnje što smo se dotakli u prošlom predavanju jeste da smo govorili nešto o važnosti riječi istine. O važnosti toga da se rekne riječ istine. I kolika je važnost toga u ovoj našoj vjeri. I kako je Allah subhanahu wa ta'ala u ovoj našoj vjeri dao učenjake koji se boje samo Allah subhanahu wa ta'ala i koji ovu vjeru ne tumače po svojim nahođenjima i po svojim strastima, nego, i, nego je tumače onako kako je to rekao Allah subhanahu wa ta'ala i kako je rekao njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I takvi učenjaci koje Allah jalla šanuhu dao u ovom umetu, oni su ti koji su, odnosno preko koji je Allah subhanahu wa ta'ala sačuvao, sačuvao vjeru. A to smo vidjeli iskazivanja ovim mladićima. Kada su ustali, iz kamu faqalu kada su ustali i rekli gdje su ustali kao što kaže Taberi da su ustali i stari i stali pred tim vladarem koji nije obožavao Allaha subhanahu wa ta'ala i rekli su naš gospodar je gospodar nebesa i zemlje i mi se nećemo moliti nikome mimo Allaha subhanahu wa ta'ala jer tada bi rekli neistinu i posle toga su otišli i sklonili su se i sklonili su se u peći i također smo rekli i govorili smo o opasnosti širka Jer ovi mladići ovdje, kada su spoznali da Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini, kada su spoznali da Allah djelašanuhu tvorac nebesa i zemlje, razumjeli su i shvatili su da taj koji je stvorio nebesa i zemlju, da on mora da se obožava. I zato su rekli, len ne da'uva min dunih ilaha. Pratim vladaram, njemu su rekli, mi se mimo Allaha nikome nećemo klanjati. Lakad kulna idan šetata, tada bi bili daleko od istine. I rekli su, obratili su se vladaru, i rekli kako taj narod, njihov vladar, haula je qawmu netakadu min dunihi alihe. Ovaj naš narod je mimo Allahu za obožanstvo. Laula je tuna alejhim bi sultanim bejim. Zašto ne dođu sa ispravnim i sa jasnim dokazom za ono što oni obožavaju? Sad ovdje vidimo, braćo, vidimo važnosti principa, principa dokaza. Principa dokaza. A o tome smo govorili u našim prethodnim predavanjima, bilo koja su vezana za tefsire, koja su bila vezana za drugu temu, koju važnost ima u našoj vjeri dokaz? Da kažeš, ja radim to i to, ili ne radim to i to, radi određenog dokaza iz Kur'ana ili sunnata poslanika, alihi salatu wasa. I vidimo kako vi mladići, koji su ovdje ustali i obratili se tom vladaru, koji nije obožavao Allaha subhanahu wa ta'ala, kako su od njega tražili da dođe sa dokazom za ispravnost ibadeta, za ispravnost načina na koji oni obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno zato što ne obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala jer su činili širk. I zato, draga braća, mi smo u prošlom predavanju spomenuli i rekli kako su ti mladići imali hrabrost. Kako su ti mladići imali hrabrost, jer to je mladost koja, to je mladost koja se odgojila u odgoju Allaha subhanahu wa ta'ala vjeri. Kako ta mladost je imala hrabrost da kaže vladaru da obožava Allah subhanahu wa ta'ala jednog jedinog. Međutim, ta mladost neće imati ja karakter. Sve dok, svoje, dok njeni stavovi, dok svoje stavove ne potkrijepe jakim dokazima. I zato vidite, znači uvijek, kako ljudi koji imaju dokaze za ono što govori, kako su ljudi jako karaktera. Kako su ljudi jako karaktera. I zato ponekad vidite ili čitate kroz istoriju, kako su, Na kraju krajeva spominjali smo e, e, spominjali smo primjer imama Ahmeda. Kako su od njega tražili šta su tražili. Međutim, imam, imam Ahmed nije tio to da učini. Zbog čega? Zato što imao jak dokaz. I zato vidite i dan danas, omladina koja robi Allahu subhanahu wa ta'ala, međutim robi Allahu subhanahu wa ta'ala sa dokazom kako su ljudi jakog karaktera. I zato vidimo ljudi oko njih, traže od njih da ostave neke stvari Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, međutim on to odbijaju. Traži od njega njegov roditelj, traži od njega njegov prijatelj, traži od njega njegov komšija, traži ljudi oko njega, međutim kaže ne, Allah subhanahu wa ta'ala je to naredio, Allah jalla šanuhu kaže, Allah jalla šanuhu je to zabranio, Allah jalla šanuhu kaže, to je činio poslanik sallallahu alaihi wa sallam, znači ima dokaz. I čovjek kada ima dokaz za ono što govori, za ono što radi, u tom slučaju čovjek je ovakvog karaktera. I zato, draga braćo, Jačina karaktera dolazi sa dokazom. I zato jačinu karaktera ćemo vidjeti kod ovih mladića. Zamislite da jedna skupina, jedna mala skupina mladića ustane i rekne da čitav narod, da čitav njihov narod, čitav grad, čitavo to selo, da nije na istini. Međutim, može li neko da kaže da ostali nisu na istini? Može ako ima dokaz. Ako oni obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala na neispravan način, a ti imaš dokaz da je to neispravan način, imaš pravo da kažeš da je to na neispravan način obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, takva stvar dolazi sa čim? Dolazi, draga braću, većina karaktera do, dolazi, ili da kažem, biva potpuna kada čovjek ima dokaz za ono, za ono što je. Dobro. Sljedeći kuranski ajet, odnosno ajet koji nismo tumačili, jeste ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala nam prenosi, u kojem nam Allah subhanahu wa ta'ala prenosi šta su ti mladići rekli jedni drugima. Kada su se odmakli, kada su odvojili se od svog naroda, prije nego što su otišli u peću, prije nego što su ušli u peću. Allah subhanahu wa ta'ala nam prenosi njihov razgovor jedni sa drugim. Odnosno, šta im je jedan među njima, šta je rekao drugoj skupini. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَإِذَا اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ فَأْبُوا إِلَى الْكَافِ I kaže kada su se oni odvojili od svog naroda i ono što je njihov narod obožavao mimo Allah subhanahu wa ta'ala, rekli su, odnosno jedan među njima im je rekao فَأْبُوا إِلَى الْكَافِ Sklonite se u pećinu. Jedan među njima im je rekao sklonite se u pećinu. To smo vidjeli iz prethodnih kazivanja u kojima se kaže da jedan od tih mladića da je rekao moj otac je čuvao stoku i u jednu pećinu. Pa hajmo u tu pećinu da se malo sklonimo i tamo su otišli. Međutim, jedan među njima im je rekao, fa'vu ila l'kehf, sklonite se u pećinu. I rekao im je, jenšur lakum rabbukum ir rahmetihi, vaš gospodar, pogledajte, subhanallah, pogledajte osnovnice na Allah, subhanahu wa ta'ala. Pogledajte kod tih mladića osnovnice na Allah, subhanahu wa ta'ala. Jenšur lakum rabbukum ir rahmetihi, vaš gospodar će vam obilno dati svoju milost. Vajuhajji lakum min amlikum mirfaqa. I Allah jalla šanuhu, za ono što se bojite, za buduće, Allah jalla šanuhu će vam sve to olakšiti. Pogledajte tog prijateljstva. Pogledajte te skupine koja na ovakav način razgovara, gdje pojedinci pojedincove skupine na ovakav način razgovaraju jedni sa drugim. A to je da jedni drugi savjetuju. Savjetuju kako da urade nešto, kako bi obožavali Allah subhanahu wa ta'ala. I ovo ne može, draga braćo, da se postigne osim kada čovjek ima lijepo društvo. I zato vidimo zašto je došlo u Kur'anu i sunnatu poslanika alaihi salatu wasalam uopšte, zašto je došlo vaz, važnost onoga sa kim se družiš. Jer ovaj kuranski ajet, kroz ovo ukazivanje, nam između ostalog ukaziva na ovu A to je na bitnost društva i na bitnost ljudi sa kojima provodiš svoje vrijeme. Normalno, čovjek je po svojoj prirodi znači u kontaktu sa raznim ljudima, i sa muslimanima, i sa nemuslimanima, i sa griješnicima, i sa pobožnim. Međutim, koga ćeš uzeti uzet baš za prijatelja, to je nešto čemu nam govori Kur'an i sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato poslušajte hadis Allahu poslanika alaihi salatu wa sallam, koji je zabilio imam Abu Dawud u svom sunanu, imam Tirmizi, od Abu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, al mar'u ala dini khalilihi. Kaže, čovjek je na vjeri svog brata. Čovjek je na vjeri svog prijatelja. Fel nijemnu dhur ahaduku men juhale. Pa neka svak od vas pogleda koga uzima za svog prijatelja. U ovom hadisu, draga braćo, imamo dvije stvari. Prvo je da nam poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da nas u ovom hadisu Allahu poslanika alaihi salatu wa sallam upućiva kako da vidimo kakve smo mi vjere. A to je, hoće ona kod nas da vidi kakve vjere, neka pogleda u svog prijatelja. Jer čovjek se neće družiti i provoditi vrijeme, osim sa onim koji je na istoj daređi kao je. Jer, na primjer, ako je čovjek bogobojazan, ako je čovjek bogobojazan, i nije puno sklon šali, glupostima, praznoj priči i tako dalje. Kako će taj čovjek svoje vrijeme provoditi sa čovjekom koji samo priča gluposti, koji priča stvari, koji su suprotni Allahu Đerlašanu u vjeri, koji radi ovo, koji... mogu li kako ta dvojica da se spoje? Nikako ne mogu. Pa tako nam ovdje Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže, hoće li neko da vidi kakve vjere, neka pogleda u vjeru svog prijatelja. Kada pogleda u vjeru svog prijatelja i kada vidi na čemu je njegov prijatelj, neka zna i da je, taj čo, da je on na istoj toj vjeri. To jeste na istom, da kažemo na istoj talasnoj dužini, kao i ovaj njegov ahbab. A u isto vrijeme nam u hadisu Allahu posanih sallallahu alaihi wasallam, draga braću, ukaziva i naređuje nam, ili da kažemo, zabranjuje nam, zabranjuje nam da se družimo sa svakakvim čovjekom. I nam kaže, čovjek je na vjeri svog prijatelja, pa neka svak od vas dobro pogleda koga uzma za svog prijatelja koga uzima za svog prijatelja. I zato vidimo u drugim hadisima. Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam ju vasijet ostavljio svojim ashabima. Ostavljio generaciji koja, koju je odgojio. Jedan od principa na koji, po kojima je poslanih sallallahu alaihi wa sallam odgojio svoje ashabe jeste za svoje prijatelje, za svoje bližnje prijatelje da uzimaju samo mu'mine. Da uzimaju samo mu'mine. Znate što znači u hadisma kada se spomene mu'min, mu'min? Mu'min. Ne znači to samo čovjek koji vjeruje u Allaha, vjeruje sudnji dan, ono kaže amen tu billahi wa malaikati wa kutubi wa rasuli. Danas, svi ljudi su to, na, ljudi su naučili to u mejtafima i samo ponavljaju. Kaže, jesli mumin, amen tu billahi wa malaikati wa kutubi wa rasuli wa liju malakhiru wa bil qadri khayrihi wa šarrihi min Allahi ta'ala. Čovjeka najgore kada upita, znači treći imanski šart. Međutim, kada se u hadisu Allahu wa posanika, alaihi salatu wa salam, spomene iman i spomene mumin, misli se tu onaj potpuni iman. Misli se tu onaj pravi iman. I zato poslanik alejhi salatu vesselam kaže u hadisu koji je zabilježio Imam Tirmizi od Abu Sa'id al-Khudri da je poslanik alejhi salatu vesselam rekao la tu sahib illa mu'minan. Nemoj se družiti nemoj se družiti osim sa pravim mu'minom. Nemoj se družiti osim sa pravim mu'minom. Normalno. Znači kao što smo rekli čovjek je u prilici i bit će u prilici da se druži sa raznim ljudima. Međutim, da uzmeš za bliskog, za bliskog prijatelja sebi, ne smiješ da uzmiješ osim koje pravi mu'min. I zato islamski učenjaci, draga braća, kada su govorili, zato islamski učenjaci, kada su govorili, između ostalog su govorili i o tome kako će čovjek izabrati sebi prijatelja. Zato što prijateljstvo na Dunjaluku nije mala stvar. Zato što prijateljstvo na Dunjaluku nije mala stvar. Ljudi da Allah djelašanuhu sačuva, idu u zabludu, idu u džahannam. I u džahannamu će završiti radi svojih prijatelja. Dok u isto tako u isto vremenu imamo ljude koji idu koji su krenuli prema uputi, inshallah taala završiće u džennetu radi svojih prijatelja na dunjaluku. I zato vidimo kako Allah dželle nam na nekoliko mjesta u Kur'anu navodi i spominje taj dijalog. Dijalog prijatelja, kako će oni razgovarati jedni sa drugima u džehennemu. Pa će reći, vi ste nas na to natjerali. Pa će oni reći, ne, mi vas nismo natjerali, mi smo samo govorili, mi vas nismo, ono, uprli pušku u vas da tako uči. Mi smo samo govorili, hajde vi ste nas se odazvali. Međutim, oni će govoriti, vi ste nas na to navraćali. Allah Đelešanu na nekoliko mjesta u Koranu navodi taj dijalog koji će biti radi prijatelja koji su radi prijateljstva svog da Allah Đelešanu sačuva završili u džahnemu. I zato pogledajte, koliko je ljudi koji su krenuli putem zinaluka, putem alkohola, putem ostavljanja namaza, samo radi svojih prijatelja. A koliko oni koji su krenuli putem namaza, putem hajra, putem ovoga, samo radi svojih prijatelja. I zato uopšte prijateljstvo na Dunjaluku nije mala stvar. I zato su islamski učenjaci u svojim dijelima spominjali i govorili o značenju bratstva, o značenju prijateljstva. Između ostalog su govorili kako, pazite, o čemu su pisali, o čemu su govorili, kako čovjek sebi da izabere prijatelja. Pa kaže Imam Havardi, koji je napisao jedno lijepo dijelo, zove se Edeb u dini dunija. Edeb vjere i dunjaluka. Znači, kako ćeš se ponašati u dunjaličkim stvarima, kako ćeš se ponašati i u vjerskim stvarima. I između ostalog tu spominje i govori način na koji će čovjek naći sebi prijatelja. Pa kaže između ostalog da je obaveza kešfu an ahlaqihim qabla stifaihim. Kaže da je obaveza da čovjek provjeri njihov moral, odnosno njihove ponašanje, kakvo je njihovo ponašanje, prije nego što je uzme sebi za prijatelja. Da provjeriš odnosno da se raspitaš kakvo je ponašanje tog čovjeka prije nego što ga uzmeš sebi za prijatelja. To znači šta? Znači, na primjer, ako znaš, čuješ, vidio si, da taj čovjek da se ružno ponaša, da govori ružne stvari, da radi ovako, sve što da se približiš, da budeš blizak njemu. Dok s druge strane, kada vidiš čovjeka da hajli, treba da se trudiš da budeš blizak tom čovjeku. Ako vidiš da je neko hajli, treba da se trudiš da budeš blizak tom čovjeku. Jer kada si sa čovjekom koji hajera, samo na tebe može preći taj hajr koji se nalazi kod njega. Međutim, kada se nalazi sa čovjekom koji od šerra da Allah djelašanu sačuva, samo taj šer može preći na tebe. Čovjek ponekad misli da to ne može preći. Kaže, ja sam ličnost. Međutim, dan za danom, dan za danom. Čovjek vidi da, da poprima te osobine. Da Allah djelašanu sačuva. Međutim, u sunnetu poslanika, alaihi salatu wasalam, draga braću, imamo uputu. Poslanika, alaihi salatu wasalam, nas je uputio kako da uzimamo, kako da uzimamo prijatelja. I zato pogledajte što kaže, la tu sahabi mu'minu nemoj uzimati sebi za prijatelja osim mumina, osim pravog vjernika. I zato, između ostalog sada, da ne duljim o tome, islamski učinjaci su spominjali osobine kakve treba da budu u tvoj prijatelja. Da bude čovjek lijepog ponašanja, da ne bude novotar, da ne bude griješnik, da ne bude čovjek koji ima veliku pohlebu za dunjalukom i tako dalje. Međutim, danas ljudi da Allah Đelešanu sačuva. Samo traže prijateljstvo tamo gdje imaju koristi. Malo je danas ljudi koji traže prijateljstvo tamo gdje ima ahiretske koristi, ne dunjaličke koriste. Jer šta je, draga braćo, pojenta svog prijateljstva na dunjalku? Bratstva na dunjalku? Muminskog prijateljstva? Jeste da taj tvoj brat sa kojim se ti drudi, družiš, da ti bude od koristi i na dunjalku i na hiratu. Da ti taj čovjek sa kojim se ti družiš, sa kojim provodiš vrijeme, da ti bude od koristi na dunjalku i na hiratu. Pa tako ako nekada nešto ne znaš, on će te lijepo podučiti. Na primjer, učiniš neku stvar da Allah dželle Đelešanu sačuva, nisi znao da je to zabranjeno islamu. Ili si učinio neku stvar, međutim, Allah dželle Đelešanu, koji samo se to drugačije radi. Imaš svog brata koji će te podučiti i reći Allah Đelešanu je naredio tako, Allah dželle Đelešanu je zabranio tako. Pa ako nekada zaboraviš, imaš svog prijatelja da te šta? Da te podsjeti i da kaže, sa nije Allah Đelešanu tako rekao. Sa nije poslanih sallallahu alejhi ve sellem tako rekao. Čak šta više, ako čovjek nekada, ako ga zapadne gaflet, gaflet nije zaborav. Znači, zaborav je kada čovjek zaboravi i sjeti se. Međutim, gaflet je ono kada čovjeka, da kažemo, ufati, kada ga ufati slabost. I onda čovjek ponekad vidi da radi stvari koji su haram, međutim, ne moće da Allah će lišanu sreću. Čovjek ponekad može doći u takvo stanje da radi stvari koji su haram. Subhanallah, prije, prije nije mogao pomisliti da tako radi. Prije nije mogao pomisliti da čuje ezan, a da prolazi pored džamije. Nije mogao pomisliti. Međutim, sada vidi da Allah Đelšanu sačuva, ide pored džamije, uči ezan, međutim ne odaziva se. I on će reći, dobro, to je moja slabost. Međutim, nema snage, nema snage da se odupreto to svom nefsu. Nema snage da se odazove. To je onda kada čovjek ufati gafle. Čovjeku malo pomalo dunjalu kušao u glavu i zaboravio te stvari ahireta. Zaboravio da ne smije gledati određene stvari, zaboravio da ne smije slušati određene stvari, znači zna, ali sada nema snage. E, tu sada dolazi uloga tvoje braći. A to je što u takvi čovjek, da Allah Đelešanu sačuva. A svak od nas je ponekad zapade u takve stvari ili može da zapadne u takve stvari. E sada dolazi uloga i tvoje braće, tvoje prave braće mumina. A to je ako čovjek ima ono svakakvu svoju braću mumine, svakakve svoje prijatelje. Ma reći ima, hajde, ono, u redu, šta ćeš bogati? moj, tak je život, no. Sad čovjek klanio, sad više ne klanja, šta ćeš, taki sad život. Čovjek to, međutim, kada imaš pravo, kada si uzeo prijatelja, onako kako ti je poslanik sallallahu alaihi wa sallam uputio da uzmeš prijatelja. Onda će ti tvoji prijatelji napraviti jedno sjelo. Napravit će jedno, jedno posebno sjelo. Znači, nešto iznenada došlo. Da vide kako da te spase. Da vide kako da te spase. Čovjek koji je mu'min. Ne može gledati svog brata svog prijatelja, kako ide u stvari koje Allah Đelešanu zabranio, kako ostavlja stvari koje Allah Đelešanu nare, njegovo se sve može to da izdrži. I gledat će da ga posavjetuje. Čovjek ako je to bratstvo istinsko, neće moći da zaspe ako zna da njegov brat, sa kojim je bio do jučer, ako je počeo da ostavlja stvari Allahove Đelešanu u vjeri, neće moći da spava. Dobit će Allahu subhanahu wa ta'ala noćima i noćima, satima i satima da te vrati. Međutim, to je kada imaš istinskog brata. I zato, draga braću, zato, draga braću, gledajte koga izaberete, izabirate za svoje prijatelje. Jer kažem, ono prijateljstvo koje nam je došlo i kojem nam govori Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu i sunnetu, bilo da nam govori u naredbi, da uzmemo takve prijatelje ili zabran, da uzmemo takve prijatelje ili da nam govori kroz kazivanje, kao što nam Allah subhanahu wa ta'ala govori kroz ovo kazivanje. Šta znači pravo prijateljstvo? Ovdje vidimo slikovit primjer svi ti ajeta i hadisa u kojima se govori o prijateljstvu. Ovdje u ovom kazivanju, o mladićima iz pećine, vidimo slikovit, slikovit primjer tog jednog pravog, draga braćo, to je jednog pravog bratstva. Vidimo jedan slikovit primjer. I zato čovjek u tim stvarima treba da razmišlja. Ne samo to, nego pogledajte s o tome smo govorili. Kako, kako je Allah u Kur'anu spomenuo psa? Jer ovi, ova, ovi mladići su imali jednog psa, odnosno za njima je krenuo jedan pas, koji je zaspao tu ispred te pećine. Allah Đelešanu ga uspavao isto kao što je spavao i njih. I Allah Đelešanu je tog psa spomenuo u Kur'an. Spomenuo ga u svojoj posljednjoj objavi. Spomenuo ga po dobro, ne ga spomenuo po zlu. Znači pogledajte koliko neka osoba treba da bude zla, da Allah Đelešanu spomene u svojoj posljednjoj objavi. I da se taj, da se ti ajeti, da se ta osoba spominje po zlu sve do sudnjeg dana. Od objave Kur'ana sve do sudnjeg dana. Allah Đelešanu spominje bu Lahaba. Spominje njegovu ženu. Koji su se suprastavljali poslaniku alaihi salatu wasalam. Koji su smijavali poslanika alaihi salatu wasalam. Allah Đelešanu spominje sve do sudnjeg dana. Tebe tjeda Abu Lahaba. Propo je Abu Lahaba. Njegova žena. Pa zatim druge. Allah Đelešanu koji spominje. Spominje Faraona. Spominje Karuna. Spominje ovoga. Spominje sve one koji su se suprastavljali. Znači, to je da kažemo izabir najgorih ljudi kroz istoriju čovečanstva koje Allah Đelšanu spomenuo u Koranu. Spomenuo je kako bi se spominjali poslu sve do sudnjeg dana. Dok s druge strane, svi ljudi koji su od hajra. Koje Allah Đelšanu spomenuo u Koranu direktno ili indirektno. Kao što su neki ashabi koji, poslanik, ali, koji, koji spomenuti u Koranu direktno. Kao što je Zaid. I neki koji spomenuti indirektno kao što je Ebu Bekra, Allah, oni se spominju sve do sudnjeg dana. I zamislite, odlike ti ljudi, da je Allah Đelešanu spomenuo u knjizi, da će se spominje se do sudnjih dana. Od ti ljudi, od tih osoba, od ti da kažemo, stvorenja koji se spominju po dobru, sve do sudnjih dana je pas. Jedan pas koji je krenuo za ovim mladićima. Međutim, zavoli ove mladiće, ovi ljudi bili od hajra. Allah Đelešanu ga spomenuo. I ovaj ajet će se učiti sve do sudnjih dana. Zamislite ljudi muslimani koji uče, sigurno u svakom možda trenutku neko spominje, uči ovaj kuranski ajet gdje se spominje taj pas. Pa kažu islamski učenjaci, kažu mu Fesir, komentatori Kur'ana, kažu, Allah, ako je Allah Đalešanu spomenuo ovog psa po dobru, zato što je bio u društvu dobrih ljudi, pa šta je tek onda sa čovjekom koji će biti? Šta je tek onda, kakva je tek onda vrijednost čovjeka koji je u društvu dobrih ljudi? Koji je šta? U društvu dobrih ljudi. Iz ovoga se znači pouka i poruka. Da čovjek, ako bude, ako bude samo volio dobre ljude, da će biti na nadređen. Jer ako Allah žele odreže određenu da kažemo da ređu da ovom psu, kako tek onda neće dati ovom čovjeku? Kako tek neće dati čovjeku? Allah dželle šanuhu je, vala kad karamna beni Adem, mi smo počastili sinove Ademovi. Sinove Ademovi. Pogledajte koliko je počas i odliku Allah dželle šanuhu dao čovjeku. Dao sinu Ademovu. I zato kaže Kurtubi, subhanallah. Kurtubi je jedan od najpoznatijih komentatora Kur'ana. I sigurno ste čitali i slušali da se spomene imam, spomnje imam Kurtubi. Imam Kurtub je jedan od najvećih komentatora Kur'ana. Napisao je komentar Kur'ana koji je vliki. Znači, neću vam govori koliko ima tomova i sanaca. Znači, vliki. Od prilike, znači, kad poredaš prvi, drugi, treći, četiri, peti, znači, od prilike vliki. Znači, metar. Ima njegov komentar Kur'ana. Kaže, imam Kurtubi komentar Kur'ana. Kaže, ako je Allah Đelešanu spomenuo psa po dobu, pa kaže, tek šta je onda s nama? Subhanallah, pogledaj. Čovjek koji je čitav život hizmetio Allahu Đelešanu u knjigu napisao komentar Kur'ana, kaže šta je tek onda s nama? Kaže tek šta je onda s nama običnim ljudima ako budemo volili ljudi od hajera? Pogledajte, imam kurtu bi se obraća sebi, kaže šta je tek s nama? A čovjek napisao toliki komentar Kur'ana. Čovjek toliko izmetio Allahu wa djelašanu u knjizi. Da kažemo, gdje smo mi tek onda u svemu tome? Što znači, kolika je potreba da volimo ljudi koji su od hajera? Što znači, kad vidiš učenjaka, alima, Halima koji radi po Kur'anu i sunnetu, ne prodaje svoju vjeru. Voliš ga u ime Allaha, Đerlašanu. I ta ljubav, sama ta ljubav će ti koristiti na sudnjem danu. Vidiš čovjeka bogobojaznog. Pogotovo kad vidite starog čovjeka. Čitav svoj život prvo pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Zavoliš tog čovjeka Allah mi ta ljubav će ti koristiti na sudnjem danu. Ta ljubav će ti koristiti na sudnjem danu. Ta ljubav je ibadet. Ta ljubav i da voliš ljude koji su od hajra, Allah Đelešanu je to ljubav učinio ibadetom za koju ćete nagraditi na sudnjem danu. I ljubav koja ćete koristiti. Kao što je zabilio žima Buhari i Muslim u svojim sahihima od Enesa radijallahu ta'ala anhu. Te je došao čovjek Allahom poslaniku alihi salatu wasala. Došao čovjek. I kaže Allahu poslaniće, mede sa. Allahu poslaniće, kada će sudnji dan? Allahu poslaniće, kada će sudnji dan? Pa kaže Allahu poslaniku alihi salatu wasalam. O mada adetta laha, šta si kaže ti ispremio za sudnji dan? Pogledaj, dolazi čovjek i pita, znaš kako je čovjek radozna, kad će ovo, kad će ovo, kad će, kad će sudnji dan, Allah poslaniće, za koliko godina? E, Allah, sudnji dan, to je samo Allah subhanahu wa ta'ala zna, niko drugi ne zna kad će biti sudnji dan. I što neki kažu, neki šehovi znaju. Ima ovi šehovi, oni znaju kad će biti sudnji dan i kad Mehdi dolazi i sve godine su oni izračunali. Da Allah je lašanu sačuva od alaleta i od zabluda. Kad će doći sudnji dan, samo Allah je lašanu zna. Pa kažem poslanika, alaihi salatu wasalam, Šta se spremi za taj sudnji dan? Nemojte ljudi pitati stvarima koje su nebitne za vas. Ne koriste vam za vjeru. Kao što, na primjer, Allah, ljudi, ljudi, neki komentatori Kur'ana su, da kažem, otišli u stvari koje su nebitne. Pa su spominjali kako se zovu imena ovih mladića. Pa čak kako se zove ovaj pas? Pa jedni kažu da se zvao Kitmir, jedan kažu da se zvao Vako. E, te stvari su nebitne. Kako se zvali ti ljudi? Kako se zvao taj pas? Gdje je to bilo? To nam je nebitno. Allah Đelešanu ne spominje ovo okazivanje radi toga. Allah Đalešan nam spominje ovo kazivanje da bi uzeli ove pouke i poruke i da bi razmišljali o ovom Pa kaže ovaj čovjek, zamislite. Kaže ovaj čovjek, laši. Kaže, nisam ništa spremio. Zamislite to. Dolazi čovjek Božijem poslaniku i pita ga Allah poslaniće kada će sudnji dan. Pa kaže poslanik, e, pa mu kaže poslanik, šta si spremio za sudnji dan? Ovaj čovjek kaže, nisam ništa. To jeste, nisam ništa posebno od nafila. A čovjek je došao, bio musliman, imao namaz, imao zakat, imao post. Imao... Međutim, ono sad nešto da je posebno imao od nafila, nije imao i kaže, nisam ništa. Kaže, osim što volim Allaha i njegovog poslanika. Kaže, osim što volim Allaha i njegovog poslanika, sallallahu alaihi sallam. Pa kaže poslanik, sallallahu alaihi sallam, ente ma men ahbabte. Kaže, ti ćeš biti sa onim koga voliš. To je na sunjem danu ćeš ti biti sa onim koga voliš. Ne samo to da, da ćeš ući u džennet, nego ako on bude na jednoj deređi. A znate da u džennetu ima koliko deređa? Sto deređa. I možda će neko biti na jednoj deređi, drugi će biti na drugoj deređi. Pa su zato dolazili ljudi pitali. Čak su dolazili i pitali Allaho postanje, čak uđemo u džennet. Ti će biti na deređi iznad nas. Hoćemo li te tamo vidjeti? Subhana, pogledaj kolika je bila ljubav ashaba Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, prema poslaniku, alaihi salatu wasalam. Da se brinili čak kada uđu u džennet, Ako budu na deređi ispod, hoće li biti poslanika alaihi salatu wasalam? Međutim, ovdje poslanika alaihi salatu wasalam daje odgovor. Kaj lente ma men ahbebte, ti ćeš biti sa onim koga voliš. Pa kaže Enes radijallahu ta'ala anhu, kaže nismo se ni sa čim obradovali, kao što smo se obradovali sa ovim riječima Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Kao što smo se obradovali sa ovim riječima Allahovog poslanika, ništa nas nije obradovalo. Kao što su nas obradovali ove riječi Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. A to da ćemo biti sa njim. Jer su svi ashabi znali da vole Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Pa kaže Enes, kaže ja volim Allahovog poslanika i volim Ebu Bekra i volim Omera. I kaže, nadam se da ću radi moje ljubavi prema njima, da ću biti sa njima, iako ne radim ono što oni radi. Iako ne radim ono što oni radi. Draga braćo, prije svega, ne može čovjek da voli nekoga, na primjer da voli čovjeka koji je od ibadeta, međutim da on bude griješnik, veliki griješnik. Griješnici ne vole takve dobre robove. Međutim, čovjek, ovo znači da čovjek koji je također od ibadeta, međutim, radi neki stvari ne može da radi toliko dobra kao neko drugi. Međutim, radi ljubavi prema tom čovjeku, Allah Đelešanu će ga učiniti na istoj da reći. I zamislite da se vratimo. Zamislite ljubav prema čovjeku koji je proveo 50 godina svog života pozivajući Allahu subhanahu wa ta'ala. 50 godina pozivao Allahu subhanahu wa ta'ala. Na neki dan, kad sam bio, pričao sam kad smo bili u Sanđaku, na otvoru ove škole Kur'ana, s nama je bio, putovo je s nama, doktor Ačis Kandirović. To je čovjek, čovjek je sad i oslijepio, star čovjek, mislim 39. da je godište. On je doktorirao na Azharu 80. neke godine. 80. neke godine. I sad je s nama. I kaže, 50 godina se ove godine napunilo, napunjava, kaže da ja govorim ljudima Allah. 50 godina, znači pola stoljeća, kaže, odnosno čovjek govori ljudima i ljude poziva Allah subhanahu wa ta'ala. U isto vrijeme uzmite, zamislite čovjek 50 godina ili 20 godina ili 30 godina ljude poziva da dalaletu. Da Allah će vaša vam 20 godina ili 30 godina ili čita svoj život ljude poziva da dalaletu. Ljude poziva razvrtu. Ljude poziva alkohol. Ljude poziva nemoralu. I tako završi svoj život. I tako završi svoj život. Zamislite čovjeka 20 ili 30 godina samo u mirisu alkohola, samo u mirisu harama, samo u mirisu ovoga. Da i ti ljudi, ako se pokaju Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahova vrata, vrata Allahove milosti su otvorene za sve. I zato Allah Jelšanu poziva sve griješnike da se pokaju. Međutim, zamislite tog čovjeka ako umre na tome i zamislite nekoga koji toliko vremena ljudima govori o Allahu subhanahu wa ta'ala. Ljubav prema takvim ljudima od ibadeta. I to će biti stvar koja će, inša Allah i ta'ala, koristiti i koja će koristiti i na dunjaluku i na ahiretu. Draga braću, sljedeća dva kuranska ajeta, Allah subhanahu wa ta'ala nam govori o jednoj stvari. Allah subhanahu wa ta'ala nam govori o tome kako je ove mladiće u pećini sačuvao. I Allah subhanahu wa ta'ala nam govori o Allahu jalla šanuhu Odnosno, ovdje možemo vidjeti Allahovu brigu i Allahovu čuvanje njegovih robova. Kako se Allah subhanahu wa ta'ala brine za svoje, za svoje robove, ako su ti robovi bogobojasni? Kako se Allah subhanahu wa ta'ala brine za svoje robove, ako su ti robovi bogobojasni? Pogotovo ako su mladići. Pogotovo ako su mladići. I zato jedan veliki hadis Allahov poslanika alaihi salatu wasalam, koje je poslanik sallallahu alaihi wasalam rekao Ibn Abbasu, ali je zabilježi imam termizi u svom sunanu, a gdje vas je tada bio dječak. Poslanik alaih salatu wasalam je rekao, ihfadhi Allahe, ihfadhike. Čuvaj Allaha, pa će Allah tebe čuvati. Rekao mi je, čuvaj Allaha, pa će Allah tebe čuvati. Ja gulam, o dječače, čuvaj Allaha, pa će Allah tebe čuvati. Ovo što se desilo s ovim mladićima, nije ništa drugo nego ovaj princip. A to je da oni koji čuvaju Allahove granice, čuvaj Allahove naredbe, Allahove zabrane. Allah je lašanu će mi sačuvati. U vremenu belaja, u vremenu iskušenja, Allah je lašanu će mi sačuvati. Međutim, u ovom kazivanju, draga braćo, imamo nešto posebno. A to je kako imamo jednu posebnu brigu. Allah je lašanu nam govori o jednoj posebno, posebno ukazanoj brizi prema ovim mladićima. A to je prvo kako je sačuvao, kako je sačuvao njihovu vjeru. Znači Allah je uputio, uputio je šta? Da odu u tu pećinu. To je bila Allah Đelešanu uputa. Da odu u tu pećinu. Pa su zaspali. Pa su ostali toliko čitava ta vrijem, vremena nepravednih vladara, ljudi koji nisu obožavali Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Đelešanu je uspavao. I dok nije došao pravedni vladar, Allah je dao tada da se probu. To je bilo 300 godina. I tako Allah Đelešanu sačuvao njihovu vjeru. Međutim, Allah je nam ovdje u dva kuranska ajeta govori o tome kako je sačuvao njihova tijela kako je sačuvao njihova tijela. Jer znači da tijelo ostane negdje, na nekom mjestu, u nekom položaju, bilo koji, pred, da kažem, predmet, 300 godina, treba tu nešto posebno, znači neka posebna briga da to ostane u njegovom prvobitnom stanju. I zato vidite u muzejima kako se stvari čuvaju. Znači posebna ogledala, posebna stakla, posebne stvari, po, da ta stvar ostane u svom prvobitnom stanju. Allah Đelešanu je ovdje tijela, ljudska tijela. Sačuvao 300 godina Da su ostala u svom prvobitnom stanju. Pa Allah Đelešanu kaže وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غرب تقرضهم ذات الشمال وهو في فجوة منه kaže i zato ti vidiš kada sunce izlazi. Allah Đelšanu u kuranskom majetu govori o položaju te pećine. Kako je ta pećina bila okrenuta? Je li bila okrenuta prema istoku ili prema zapadu, prema sjeveru, prema jugu? Gdje je bila okrenuta? Allah Đelšanu nam to govori. Međutim, pogledajte ovog kuranskog izraza watere šemse. Ti vidiš sunce. Međutim, vidi li neko tu pečnu i to sunce? Ne vidi. Međutim, značenje da si vidio, vidio bi da je bilo tako i tako. Ali u isto vrijeme, draga braću, čovjek, musliman, kada uči Kur'an, uči Kur'an kao, kao da to gleda svojim očima. Kada uči Kur'an, kada sluša i čita kur'anska kazivanja, uči tako to kao da to gleda svojim očima. Nije to samo kazivanje ono koje, koje se uče u školu što se mora učiti. Pa Ivica, Marica, samo to prepričaš nekako. Ilo, Kuranska kazivanja kada slušaš, kada učiš, kada razmišljaš, kao da ih gledaš svojim očima. I zato kad slušaš ovo kazivanje, znači toliko čovjek mora da se unese. Ako hoće da ostavi traga na njegovo srce, kao da gledaš. Sam da gledaš te mladiće, gledaš tu pećinu, gledaš to kada je Allah Đelešanu probudi, kada ti ljudi dođu, kao da gledaš svojim očima. Jer Allah Đelešanu tako od tebe hoće da priđeš tom Kur'anu. Jer Kur'an je knjiga od Allah subhanahu wa ta'ala. Otara šamza. Allah Đelšanu govoreći o položaju te pećine, kaže, ti vidiš, kaže, sunce kada izlazi, kako dolazi sa desne strane. A kada zalazi, kaže, prolazi sa lijeve strane. A oni su bili u sredini. Kaže Ibn Kesir, da ovaj ajit upućuje da je ova pećina bila otvorena prema, gdje? Prema sjeveru. Znači istok sa desne, izlazi sa desne, zalazi sa lijeve strane. Allah Đelšanu je dao da ova pećina bude otvorena sa prema sjeveru. Zbog čega? Da je bila otvorena prema istoku, sunce kada bi zašlo, ono, baš bi bilo uprto prema njima. I bilo bi vruće njihovim tijelom. Znate ono kako, na primjer, kad neka osoba ti okrenuta prema istoku, ujutru si, sunce, znači ne možeš ostati u sebi, moraš da nešto staviš. Allah Đelešanu je, je pogledajte, Allahu u brigu prema njima. Allah Đelešanu je dao da budu u takvoj pećini, da sunce kada izlazi i kada zalazi, da ne bude direktno da ne udara direktno u njih. Nego da tokom čitavog dana podjednako im svjetlost ulazi unutra. Kako to ne bi naškodilo? Kako ne bi naškodilo njihovim tijelima. وإذا غربت تقريد مدات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله كاج الله جل شانه تو يد الله في آية تو يد الله في دوكازا تو يد الله في znakova normalno Allah vi znakova za one koji razmišljaju da kaže Allah dželle šanu men yahdi Allah fa huwa al-muhtad koga Allah uputi, on je na pravom putu. Ako ga Allah ostavi u zabludi, ti nećeš naći nikoga ko će ga put na pravi put. I onda Allah Đalešanu dalje govori, u sljedećem ajti, kaže, وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاذًا وَهُمْ رُقُودٍ Kaže, ti misliš da su oni budni, međutim oni spavaju. To jeste <clears throat> Allah Đalešanu je uspavao tako da su njihove oči ostale otvorene. Allah Đalešanu je uspavao, međutim dao je da su njihove oči ostale otvorene kaže on ukalibuhum zate li jemini wa zate šimal. A kaže mi smo ih, kaže Allah došanu, mi smo ih okretali sad na desno, sad na lijevo. Kaže Ibn Abbas, to jeste kako zemlja ne bi naškodila njihovim tijelima. I znate kako? Čovjek kad spava puno. Kad puno spava, leđa godma bole. Jel tako? I zato učina ljudi koji kažu da leđa bole, zato što puno spava. Znači puno leži i od ležanja čovjeka zabole leđa. Mjera ne odnosi ili se ne, ne znam. Znači čovjek kada puno leži, bole ga leđa. I zato Allah Đelšanu dao da se njihova tijela okreću sada na desno, sada na lijevo, kako to ne bi škodilo njihovim tijelima. I onda kaže Allah Đelšanu, وَكِلْبُ بَاسِكُ ذِرَعَيْهِ بِالْوَسِيمِ A njihov pas je ležao ispred vrata. La vitta la'ata alaihim la wallajta minhu firara wa la mu'ita minhu murda. Kaže da si ti vidio, kaže ti bi pobjegao. Allah Đelešanu je dao da njihova tijela tako izgledaju, da je slučajno neko došao da ih vidi, da bi pobjegao. vole ولملئت منهم رعبا i kaže bio bi ispunjen strahom da se vidio znači da je neko došao da i naškodi na neki način da je vidio pobjegao bi od njih znači zamislite kad zamislite vidite čovjeka znači čovjek leži a otvorene mu oči znači, zamislite da uđeš i nađeš negdje jednog čovjeka nepomičen međutim oči otvorene znači bilo se čovjek prepo čovjek bi se prepo a zamisli da uđeš i da vidiš nekoliko ljudi si nepomični međutim oči im otvorene čovjek bi se normalno prepo Allah Đelešanu je sve to dao kako bi šta, kako šta, kako bi ih sačuvao. Allah Đelešanu je sve to dao, draga braćo, kako bi ih sačuvao. I zato ovdje pogledajte kako je Allah Allahu Đelešanu brigu prema njegovim robovima. A to je da Allah Đelešanu ove mladiće sačuvao njihovu vjeru, sačuvao njihova tijela, sačuvao sve. Zbog čega? Zato što su zaslužili da je Allah Đelešanu sačuvao. Zato što su zaslužili da je Allah Đelešanu sačuvao. I zato, draga braćo, da Allah dželle šanuhu sačuva svog roba. Da Allah dželle šanuhu čuva svog roba. Allah čovjek treba to da zasluži. I zato pogledajte ovaj ove riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ko put ibn Abbas, ibn Rajb al-Hanbali je napisao čitavo djelo tumačeći samo ovaj hadis poslanika alejhi salatu ve selam. Ovaj vasijet ibn Abbas. Ihfaz Allah yahfazuk. Čuvaj Allaha, Allah će tebe čuvati. Čuvaj Allaha, Allah dželle šanuhu će čuvati, tebe čuvati. To jeste čuvaj Allahove naredbe, poštuje Allahove naredbe, poštuje Allahove zabrane, Allah Đelešanu će te šta? Allah Đelešanu će te sačuvati. Međutim, ovdje imamo opet slikovit jedan primjer kako Allah Đelešanu sačuva nekoga ko čuva Allah subhanahu wa ta'ala. I zato islamski učenjaci, kada su govorili u čemu se ogleda da Allah Đelešanu čuva svog groba, ogleda se prije svega da te Allah Đelešanu sačuva kada je u pitanju tvoj dunjalog. Znači, pogledajte, koliko je musibeta i nedača moglo da čovjeka zadesi, međutim, Allah Đelešanu te se čuva. Ljudi ovom ne razmišljaju, zato što ljudi samo razmišljaju ono, ono šta ga je zadesilo. Znači imao nešto, imao čovjek udes, a imao sam udes. Međutim, razmisli, koliko si puta možda bio u prilici da imaš udes, međutim, Allah Đelešanu te se čuva. I udalio to od tebe. Koliko si puta bio blizu nekog musibeta, neke nedače, neke nesreće, pa vidiš da te niko drugi nije mogao sačuvati osim Allah subhanahu wa ta'ala. Niko drugi te nije mogao spasiti osim Allah subhanahu wa ta'ala. A to je što Allah Đelešanu čuva svoje robove. Allah Đelešanu čuva svoje robove koliko robovi čuvaju njega. Pa si između ostalog, draga braćo, to odnosi da Allah Đelešanu sačuva tvoje potomstvo. Ovo je jedna veoma bitna stvar u kojoj čovjek treba da razmišlja. A to je da Allah Đelešanu sačuva naša potomstvo. Znači da naše potomstvo koje dođe, naše dijete, sin, unuk, praunuk, da budu, budu bogobojazni robovi. I sad pogledajte, u ovoj kuranskoj suri Allah Đalašanhu, kada, bude spom, e, kada spomene kazivanju Hidru, o i Hidru, doći tamo jedno kazivanje od, dječ, od dvojici dječaka, pa se kaže, o kane buhuma saliha, kaže, njihov otac je bio bogobojazan. Njihov otac je bio bogobojazan. Jer radi bogobojaznosti oca, Allah Đalašanhu je sačuvao tu djecu. Allah Đelešanu je sačuvao tu djecu. I zato je Sejid ibn Musejib, jedan od selefa, govorio o sine. Kaže, la, inni, inni, la azidanna fi salati min ajlike. Kaže, ja ću povećat svoj namaz. Kaže, radi tebe. Pogledajte ovo izreke. Kaže, ja ću povećat svoj namaz radi tebe. Rađa'a an uhfadha fik. Kaže, nadajući se da će me Allah Đelešanuhu, da će mi tebe Allah Đelešanuhu sačuvati. Šta znači? Ne znači da, da čovjek taj namaz koji klanja, klanja djeteta radi u ime djeteta, nego klanja Allaha radi, kako bi Allah Đelešanu u njegovim dobrim djelima sačuvao njegovo djete. I zato ako si bogobojazan, ako si dobar, Allah Đelešanu će sačuvati tvoje potomstvo. I zato čovjek treba da razmišlja o svom potomstvu. Jer Allah Đelešanu u Koranu spominje dovu pravih vjernika, da pravi vjernici dove, da im Allah Đelešanu podari lijepo i dobro potomstvo. Znači nije da čovjek samo ima djece, djece, djece, djece, djece. Treba imati puno djece, međutim da djeca budu bogobojasna. Da djeca budu koji se Allah djela šanuhu boje. Znači to je stvar o kojoj čovjek treba da razmišlja prije nego što se oženi. O tome smo govorili, međutim to nije sada tema naših predava. Sljedeća stvar da Allah djela šanuhu sačuva čak. Allah djela šanuhu. Kada čovjek čuva, kada čuva Allahove granice, Allah djela šanuhu te čuva tako što će se ljudi lijepo prema tebi obhoditi. Jer kao što kaže jedan, Selef bi govorio, kao što kaže jedan učinjaka Selefa, kaže ja budem nepokoran prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kaže to vidim, to se odrazi na ponašanju moje žene prema meni. Na ponašanju moje žene prema meni. A to je neka čovjek dođe kući, žena je raspoložena. Dođe nekada u kući, žena nek. Zbog čega? Šta si ti smiješ, se žene nisi? Ovi što sve ženjeni, oni se ne smiju. <laughs> to je nemuka. Kada dođeš, to tam. Ili kaže, čak su govorili, kaže, vidim to, kaže, po svojoj jahalici. Kaže, po svom konju, po svom magarcu. Znači, vidim da se drugačije prema meni ponaša. Što znači da čovjek kako se bude boju Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah Đelšanu će dati da se ljudi lijepo prema njemu pade. I sljedeća i normalna stvar koja je najbitnija, da Allah Đelšanu mu sačuva tvoju vjeru. A to je da ono momentu, što smo govorili, da kada budeš slab, kada budeš nemoćan, Allah će lešanu ti dati snagu. Znači ponekad čovjeku dođe snaga da nešto kaže, ponekad pogleda budeš u iskušenju, da nekome ne možeš reći nešto, ja ne mogu to raditi zato što je to haram. Međutim, vidiš nekada da ti Allah Đalešanu dadne takvu snagu, da kažeš, slušaj, ja to ne mogu učiniti zato što je to Allah Đalešanu zabrani. Sa potpunim smirajom, bez ikakve tegobe, bez ikakve teškoće da to kažeš. A to je zato što ti Allah Đalešanu dadne tu svoju snagu. Zato što ti Allah Đelešanu dadne snagu i to možeš da radiš. I to je ta stvar. I zato nam Allah subhanahu wa ta'ala kada nam govori o poslanicima, kada nam govori o Jusufu, kaže kezalika li nasrifa anhu su'a wal fahsha. Kaže to je tako bilo kako bi mi od njega odklonili ono što je ružno. Allah Đelešanu otklanja od svojih robova ono što je ružno. Draga braćo, tako Allah subhanahu wa ta'ala se brine o svojim robovima. O svojim robovima o mladićima koji se boje Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato kaže se dalje u ovom hadisu Ibn Abbasa, ta'alam znaj za Allaha u lahkoći, znači, znači za tebe u teškoći. Znaj za Allaha u lahkoći, znači za tebe u teškoći. Nije samo kada dođe čovjek u tegoba, kada mu dođe teškoća, da moli Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah pomozi me, Allah pomozi me, Allah. Dobro, gdje si bio prije? Če si bio prije? Si prije obraćao Allah subhanahu wa ta'ala, tad za Allah subhanahu wa ta'ala nisi znao, tad si uživo mislio si da uživaš, da imaš dunjalu, kao imaš, on ništa ti nije potrebno. Međutim, kad je došao belaj, došao mu sibete, onda daj vjer. Ja daj, daj vjer. Ko što danas ljudi, danas omladna, čovjek ima curu, prekine s curom, onda traži fendiju, da mu, za, da mu pravi zapis. Kaže, možda mi neko napis, na, napravio zapis, pa kaže, cura me ostavila. A čez bio prije toga, jesi onda pitao, jesi onda traži fendiju, jesi onda traži nekoga da ti kaže da li ti je dozvoljeno to što radiš, ili ti nije dozvoljeno to što radiš, i tako dalje. Znači, zato čovjek treba da čuje. <coughs> Draga braćo, ovaj Kur'an, pogledajte subhanova, ovaj Kur'an čovjek sve što ga više uči, sve što ga više komentariše, sve više i više ulazi u dubine Kur'ana. I sve više i više vidi da može, može da uzme sve više pouka i poruka iz Allahove Đalešanu. A to je, draga braćo, zato što je Allah Đalešanu ovaj Kur'an učinio da bude uputa sve do sudnjeg dana. I zato je obaveza vijenika čitav svoj život da uloži, da uloži, da uloži napor, da razumije Allahu Đalašanu. Pogledajte danas, mi ne kažem, mi podsjećujemo omladnu da čitaju sve što je korisno, a da ostavljaju čitanje onoga što je nekorisno. Međutim, danas veliki broj naše omladine, omladne koje je klanja, alhamdulillah, znači kako nekada zna, kao da se ono fali, ja kaže, čitam Dostojevskog, ja čitam Tolstoja, ja čitam, šta ja znam, ovoga, ja čitam ovoga. Ja čitam ovoga. Hoće da kaže kako uzima mudre stvari. Isto kao tako. Allah Đelšanu može dati mudrost i na jeziku nevijenika. Međutim, svako i takve stvari čita. Je li pročito cijeli komentar Kur'ana? Znači, pitam ga, jesi li pročito čitao komentar Kur'ana? Jesi pročito jedan komentar? Jesi pročito, pročito potpuni komentar ili možda skraćenu verziju? Jesi ga pročito jedan put? Jesi ga pročito dva put? Koliko vremena provodiš učeći Allahu Đelšanu knjigu? koliko provodiš vremena razmišljajući Allahu ve dželle šanu Tako ljudi kao da misle, hajde, Allah mi ima ljudi koji su hafizi Kur'ana. Naučili čitav Kur'an napamet, Allah mi nisu nijedan tefsir pročitali. Međutim imamo, hoće da kaže kako čita Tolstoja, kako čita Dostojevskog, kako čita šta ja znam ove ili one. Znači samo nešto da kažemo u većini slučajeva što će skrenuti pažnju. Međutim kaže, jesi li pročito? Znaš li se šta je rekao Ibn Abbas po pitanju komentara Kur'ana? Reče da ne znam. I zato, draga, draga braćo, subhanallah, čak i nevijenik u čije ruke je ko pročita Kur'an, ne može da ostane ravnodušan. I nevijenik koji pročita Kur'an, ne može da ostane ravnodušan. Ponekad neće da prihvati radi oholost Islam, međutim uzima pouke i poruke Kur'anske. Studira Kur'an i čak ponekad studira i tefsir i studira i hadis poslanika alaihi salatu kako bi uzao mudrosti. I kaže, to je sve lijepo. Međutim, neće, neće da primati. Ja sam primjer ovo primjer gdje upoznam čovjeka koji poslije čitao Ramazan. Međutim, ne musliman. Kaže tu islamu lijepo, to je divno. Međutim, ja ostavim na svoj vjeru. Ali ja, kaže, poslijem Ramazan. Čovjek ponekad i klanja. Međutim, radi oholosti neće da kaže la ilaha illa Allah Muhammedu Rasulullah. Međutim, do njegove ruke došlo, došlo Kur'an. Ostavio trag na njegove srce. Ja zamislite kako da Kur'an može da ostavlja trag na srce vjernika koji njemu priđe, koji se preda Kur'anu. I zato, zato pogledajte, Poslijajte ovo kazivanje koje zabilježi imam Buhari u svom sahinu. Da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam jedne prilike izašao u Mekke. Izašao blizu Kabe. I počeo da uči suru Van Najm. A sura Van Najm je prva kuranska sura u kojoj je objavljena seđda. Prva kuranska sura u kojoj je objavljena seđda. A znamo šta je seđda tilavet? Da je to kada se prouči taj ajed da treba učiniti seđdu. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam isašao. Bilo je tu i ashaba, odnosno muslimana, a i bilo je tu i mušrika koji su sjedili. Jel je bio opća araba prije da sjede ono, kao ovako, da prave sjela oko kabe. Znači ova imao svoju družinu, ova imao svoju družinu, ova imao svoju družinu i tako dalje. I poslanik sallallahu alaihi wa sallam je izašao, a tada je znači oko kabe bilo ljudi. I počeo da uči suru van neđem. Van neđem i da hava Ma dalla sahibukum wa ma gawa, wa ma yantiqu anil hava, in huwa illa wahjuha. Tako mi zvijezde koja se pojavi. Baš drug nije zaluto. I ovo, i on ne govori po svom hiru. I ono što govori, to nije ništa drugo nego objavlja koja mu se objavljuje. I onda poslije toga ajta, faraitumul lata wal uzza. Jeste li vidjeli vi lata i uzata? To su bila božanstva kojima su oni klanjali. Pa jeste li vidi ovo? Pa na kraju Allah Đelešanu kaže وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى I da je on uništio Ad, drevni narod. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى I uništio je Samud. I ništa nije ostalo. وَقَوْمَ نُوحِ مِنْ قَبْلِ I uništio Nuhov narod. Oni su bili oholi i bili su se digli. Wal mu'tafikat ahwa i naselja je prevrnuo. Fa gashaha ma gasha i svi su dobili što su zaslu. Fa bi ayi ala i rabbika tatamara. Pa zašto poričete Allahove blagodati? Pa onda kaže, hada nadhir minan nuzari l'ula, ovaj Kur'an, nije ništa drugo nego opomena, kao i prijašnje opomene. Azifat il azifa, lejsa laha min duni Allahi kašifa. Približio se sudnji dan, a on njemu zna samo Allah, jalla šanu, on njemu će Allah obavijestiti. Afa min hada l'hadithi ta'đibun, kaže Allah, jalla šanu, afa min hada l'hadithi ta'đibun, wa tadhakuna wa la tabkun. Zar se čudite, zar se čudite ovom govoru? I kaže, smijete se a ne plaćete. Wa antum samidun. I kaže vi idete dignuti glava, oholo, fasjudu lillahi wa abudu. Učini, padnite na seđdu i Allah obožavajte. I kaže, kad je završio poslanik alaihi salatu wasalam, učinio je seđdu. I muslimani su učinili seđdu i mušnici su učinili seđdu. Kad su čuli ovaj govor. A fa min hadal hadithi ta'đebun. Zar se čudit? A sami se znači kada Arab, kada pravi Arab, kao što su bile tada kurejšije, koji su poznavali jezik Kur'ana kada slušaju ovaj govor. I slušaju ga iz usta poslanika alaihi salatu wasa. E fa min hadal hadithi ta'đabun. Sa se čudite ovaj govor. Neće da u njega povjerujete. Va tad hakuna wa la tabkun. Smijete se, a nećete da plaćete. Va antum sami dun. I kaže vi idete dignuti glava. Fasjudu lillahi wa abudu. Na seđdu padnite i Allah obožavajte. Kaže učinio je poslanik seđdu i učinili su muslimani, učinili su mušrici. Osim, kaže, jednog mušika, koji nije tijelo da učini seđu. Kad je vidio i druge, znači, zamislite, glavešine Kurejšija padaju na seđu. Zato, subhala, što je Kur'an ostavio uticaja, ostavio traga na njihova srca. Kaže, osim jednog čovjeka nije tijelo da učini seđu. Ali, kaže, uzo je zemlju i stavio, kaže, na svoje čelo. Hadis Buhari. Uzo je zemlju i stavio na svoje čelo iz poštivanja prema ovom govoru. Znači, da se ponizi pred ovom. Osim jednog, ako... kaže se u rivajetu Buharije, Hadis Abdullah ibn Masuda kaže da je to bi Umej ibn Khalaf, koji je kasnije ubijen ko mušik. Umej ibn Khalaf da je uzeo koma zemlje min torab, kaže uvada'ahu ala džibahetihi i da je stavio na svoje čelo. Ispoštivanje, isponiznosti prema tom govoru. Pogledajte, nije ustao niko, a da nije učinio seđdu. Da nije učinio seđdu. Zato što je Allahov govor ostavio traga na njegovo srce. I zato, draga braćo, koliko Kur'an ostavio traga na čovjekovo srce vidi, ako Bog da, u sljedećem predavanju, nadam se, dotaknut ću se samo toga da kažem, vidjeli smo ova dva ajeta u kojima Allah Đelšanu govori kako je se čuvao njihova tijela. Allah Đelšanu kaže, me jehdi Allahu fahu al muhtad. Koga Allah uputi, on je upućen. A koga Allah ostavi u zabludi, ti nećeš naći nikoga ko će ga uputi. Zašto Allah Đelšanu baš ovaj kuranski ajet spominje ovdje? Kada govori o ovim mladićima. Jer, nedan slušam jednog šeha, koji spominje kako je čitao knjigu od jedne, mislim da je bila, je li Amerikanka ili Britanka, koja govori o tome, o razlogu zbog čega, jedan od razloga zbog čega ljudi na zapadu neće da prihvate Kur'an kao Allahom knjigu. Pa kažu iz razloga, zato što Kur'an sad govori o jednoj temi, pa onda nekoliko ajeta o drugoj temi, pa onda ajeti o trećoj temi, pa onda ova tema, pa onda ova tema, kažu nepovezano. Međutim, kada ove druge Biblije ovo, ako jedna sura govori o toj temi, druga o drugoj temi, treća o trećoj temi, to je to. Međutim, Kur'an ne. I sad to pogledajte, na primjer. Allah Đerlašanuhu nam govori u suri Bekare. Govori nam o sadaki. Kaže, ovi koji vjerujete, udjeljivajte od onoga što smo vam je dali. Onda dolazi ajto u kursi. Sadaka, onda dolazi ajto u kursi. Allahu la ilaha illahu al-hajru qayyum. Pa onda dolazi govor o Ibrahimu i onda ponovno udjeljivajte. Bilo bi logično da bude ajet o djeljivanju, pa i drugi ajet o sadaki o djeljivanju, pa onda ako će ajet u kursi, međutim, jedan ajet o djeljivanju, onda dolazi ajet u kursija. Onda dolazi kazivanju Ibrahimu, kazivanju Zeiru, i onda dolazi dalje, ponovo se nastavlja kazi, ponovo dosta ajeta o sadaki o djeljivanju. Zbog čega to? Draga braću, svako mjesto, o tome smo koliko puta rekli, svako mjesto u Koranu, svaki ajet u Koranu, zašto je na to mjesto? To je mudro sada Allah, svano. Zašto ovaj haj dolazi ovdje? Zašto ajetul kursija dolazi poslije ajeta gdje se naređuje sadaka? Židovi su, kad im je Allah Đelešanu naredio, naredio da udjeljuju sadaku, Židovi kada im je Allah Đelešanu naredio da udjeljuju sadaku, šta su rekli? Inna Allah je faqir, wa nahnu agunija. Rekli su, je to Allah je siromašan? Allah je siromašan, a mi smo bogati? Sve što da mi udjeljimo? Ako Allah Đelešanu gospodar nebesa i zemlje, pa što onda traži od nas da udjeljujemo? Što ćemo udjeljivati? Ako Allah Đelešanu gospodar nebesa i zemlje upravite, zašto da mi udjeljujemo? I rekli su to da Allah, rekli su jedullahi makbuna, rekli su Allahova ruka je zatvorena. A'udhu billahi ta'ala. Pa su rekli Allah je siromašan, a mi smo bogati. Allah Đelešanu ovdje, kako ne bi nekim muslimanima, jer teško je čovjeku ono, znate kako izvojiti par za nekoga. Kako ne bi nekim ljudima, nekim muslimanima, kako to ne bi palo na pamet, zbog čega udjeljuju? Allah je lašanuhu posljednog ajeta u djeljivanju spomni ajetu u kursiju. Allahu la ilaha illa hu al hayu l-qayyum. Allah je nema drugog koga sam njega. Al hayu, al qayyum. Živ i vječan. La ta'khuduhu sinatun, wala nevm. Njega ne obuzima ni san, ni drijemeš. E, izdržava nebesu, nebesa i zemlju. Toga nikako ne umori. To, znači ajetu u kursiju da je sada ne tumači. Allah je lašanuhu posljednog ajeta u djeljivanju hoće da nam kaže da naše udjeljivanje ne koristi ništa Allah subhanahu wa ta'ala. Znači to što mi udjeljujemo, to ništa ne povećava Allahu djelašanu moć. Niti ako smo mi griješni, to ništa ne umanjiva Allahu djelašanu moć, nego to samo koristi nama ili šta ti. Allah djelašanu je opisan sa svojim svojstvima. I znači ima se zašto ovaj ajet dolazi poslije ovog ajeta, zašto ova sura dolazi poslije ove sure. Znači to je jedna stvar da kažemo koja ako bi govorili, znači posebno bi ostali duha. Pogledajte, u šest, u šest predavanja tumač, tumačili smo samo nekoliko, ni deset ajeta nismo sura ili kak Kada bi još ovoj stvari govorili, zašto ovaj ajet? Međutim, vidi, da vidimo zašto ovaj, zašto Allah je šanuhu. U ajetima, u rečencama, gdje se govori o mladićima, spomnije se jedna ta mala rečenca koga Allah uputi, on je na pravom putu. A koga Allah zjela šanuhu ostavi u zabludi, ti nećeš naći nikoga ko će ga, u, ko će ga uputiti i ko će biti onaj koji ga upućiva. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas smiluje i da nam oprosti i da nam da da se koristimo od onoga što slušamo, od onoga što učimo. Od Allah subhanahu wa ta'ala knjige i hadisa njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i da nam podari zdravlje i baričete o vremenu i da što više provedemo vremena družeći se sa Allahom zelašanom knjigom. Ovo je bilo, znači naše šesto predavanje koje smo se tumačili, družili s ovim kuranskim majetom, ako Bog da, sljedeću subotu nastavljamo sa tumačenjem ove kuranske sure, sa tumačenjem ovoga kaziva. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم